بسم الله الرحمن الرحیم درس یازدهم کتاب دروس النحویه انواع الاعراب انواع اعراب ما قبل از این خواندیم که کلمات یا مبنیند یا مورد انواع بنا رو خوندیم الان دیگه انواع اعراب رو میخونیم والذي يتغير آخره إن كان فعلا اون کلماتی که آخرشون تغییر میکند و آنی که آخرش تغییر میکند والذی یتغیر آخره و آن کلمه ای که آخرش تغییر میکند امکان فعلا اگر فعل بود چون گفتیم در فعلها مزاره مورب است فتغیره یکون به زمتی و و سکون پس تغییرش میباشد با زمه فتحه و سکون تغییر با زمه و فتح و سکون می باشد علامت اصلی رو البته میگه چون علامت فرعی با نون و حذف نون و حذف حرف اله هم رخ میده پس تغییر با زمه و فتحه و سکون می باشد مانند ینصرو لن سوره لم ینصر و انکار اسمن و اگر اون کلمه مورد اسم بود فتغيره يكون بالزمة والفتحة والكسرة پس تغييرش با زمه و فتحه و کسره می باشد چون علامت اصلی رف زمه است علامت اصلی نصب فتحه و علامت اصلی جزم سکون و علامت اصلی جر كسرة فعل مرفوع میشه منصوب میشه و مجزوم مجرور نمیشه و اسم مرفوع میشه منصوب میشه و مجرور میشه مجزوم نمیشه در رابطه با فعل گفت فعل تغییرش با زمه میشه و فتحه و سکون با کسره نمیشه چون فعلا مجرور میشن و در تغییر اسم الان داره میگه که با زمه و فتحه و کسره میشه با سکون نمیشه <clears throat> بله زمه مانند زیدون قائمون اینجا زمه داره فتحش نصبش مانند این زیدن قائمون کسرش هم مررتو به زیدن والتغير بالزمة يسمى رفعا تغير تغییر با زمه نامیده میشه رفع و بالفتحة يسمى نسبا و با فتحه نامیده میشه نسب و بالکسرة يسمى جرا و با کسره نامیده میشه جر و بالسکون يسمى جزما و با سکون نامیده میشه جزم ويقال للزمة والفتحة والكسرة والسكون علامات الإعراب الأصلية به و فتحه و کسر و سکون علامت های اصلی اعراب گفته میشه این متن درس بود حالا ایضاح تر توضیح میده اتضح لنا ان الكلمات التي تتغير اواخرها بتغير التراكيب هي من نوع الفعل والاسم ولا تكون من نوع الحرف واضح شد برای ما کلماتی که آخرشون با تغییر ترکیب تغییر میکند از دو نوع فعل و اسم هستند ولا تکونو به نوع الحرف و از نوع حرف نمیباشند چرا؟ چون تمام حروف مبنی بودند پس میمونه اسم و فعل در اسم و فعل ما مورب داریم اکثر اسمها موربند بعضی ها مبنی در فعل ها هم مازی و امر مبری بودند و مزاره مورب بود که البته اونجا مفصلا گفتیم تمام حالاتشون رو و بقی علینا ان نعرف الاحوال التي يكون بها التغير باقی مانده است بر ما حالاتی رو که تغییر بر آنها می باشد بشناسیم فعلم انها اربعون بدان که اون حالات چارت هستند الزمة والفتحة والكسرة والسكون زمة وفتحة وكسرة وسكون ويسمى التغير بالزمة رفعا تغير با زمه رفع نامیده می شود و نسبا با فتح نسب و جرا با جر و جزما و با سکون جزم فيقال بس دقت بشي قفت بشي ان انواع الإعرابي انواع الإعراب چند تا رفع ونصب وجر و انواع الإعراب چهار تا رفع نصب جر جزم فتح وكسر وزم و اینا علامت های این اعراب ها باشند علامت اصلی رفع زمه است علامت اصلی نصب فتح است علامت اصلی جر کسر است و علامت اصلی جزم سکون این توضیح که معنیش این است و یقال للزمه والفتحه و والسکون علامات الاعراب الاصلیه گفته میشه به زمه و فتحه و کسر و سکون علامت های اصلی اعراب پس تغییر با زمه نامیده میشه رف با فتحه نامیده میشه نصب با کسر نامیده میشه جر با سکون نامیده میشه جزم چرا چون علامت اصلی رفع چه هست زمه هست علامت اصلی نصب فتحه و علامت اصلی جر کسره و علامت اصلی جزم سکوت وينبغي لنا ان نعرف ان الجر لا يدخل الافعال کما ان الجزم لا يدخل الاسماء شایسته است که بدانیم جر بر افعال وارد نمی شود همانطور که جزم بر اسما یعنی اسمها مجزوم نمیشند و فعلها مجرور شود در کل ما چهار تا داریم رف نصب جر جزم از این چهار تا جزم رو جزم بر اسمها وارد نمیشه و جر بر فعلها وارد نمیشه پس هر یک از اینا سه تا سه تا اعراب دارن اسم سه اعراب داره رف نصب جر فعل هم سه اعراب داره رفع نصب جزم خب حالا که گفت علامت اصلی رف زمه هست علامت اصلی نصب فتحه و علامت اصلی جر کسره و علامت اصلی جزم سکون ببینیم بعضی از کلمات در حالت رفع نصب و جر و جذب علامتشون اصلی نیست یعنی موقعی که مرفوع میشه مثلا به جای زمه حرکت دیگه اصلا یا حرف دیگه ای میپسیره از اینها مصنا و جمع مذکر سالم جدا میباشند لذا اینا رو جداگانه آورده و توضیح داده است از اینها جمع مذکر سالم رو و مصنع رو جدا کرده است و همچنین جمع مؤنث سالم رو چرا چون این سه کلمه یعنی مصنع جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم اعرابشون فرعی هست البته کتاب چون خیلی مختصر گفته و اگر نه اسم های سته هم اعرابشون فرعی هست ولی اینجا نه آورده پس ما مختصر توضیح میدیم علامت اصلی رفع زمه نصب فتحه جر کسره و جزم سکون ولی بعضی از کلمات از این اعراب از این علامت ها خارجند ببینید که در حالت رفع علامت دیگه میگیرن در حالت نصب علامت دیگه و در حالت جر علامت دیگه درس دوازدهم رو بخونیم بعدا توضیح بیشتر میشه اعراب المثنى والجمع السالم اعراب مثنى و جمع سالم که جمع سالم خودش بر دو نوعه مذکر سالم و مؤنث سالم والمثنى يرفع بالالف و ويجر بالياء مصنع مرفوع می شود با الف یعنی منظور هرگاه مرفوع شد الف میگیرد و منصوب و مجرور می شود با یا مانند جاء زیدانی آمدن دو زید اینجا زیدان فائل هست و فائل مرفوعه علامت رفچه هست زمه نیست بلکه الف هست جاء زیدان این که خب چیزی دیگه است علامت اعراب ما الف هست جاء زیدان در حالت نصب یعنی موقعی که منصوب واقع بشه یا مجرور واقع بشه یا میگیره و یونسب و یجر بالیا مانند رأیتو زیدینی اینجا زیدین مفعوله من دیدم دو زید را مفعول منصوب علامت چه است یایی که درش اومده است مررتو به زیدینی اینجا حرف جر روش چسبیده مجرور هست باز هم یا گرفته پس والمثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء مثنى مرفوع میشه با الف و منصوب و مجرور میشه با یا منظور علامت رفعش الف است و علامت نصب و جر یا و جمع المذکر سالم يرفع بالواو و سب و بالياء جمع مذکر سالم مرفوع میشود با واو و منصوب میشه و مجرور میشه با یا مانند جاء المسلمونه. یا جاءنی المسلمون المسلمون فائل مرفوع علامت رفع رأیت المسلمین مررت به المسلمین در حالت نصب که مفعول بود یا داشت و در حالت جر که حرف جر روش چسبیده بود باز هم یا داشت و جمع المؤنث سالم یونصب بالکسره جمع مؤنث سالم در حالت رفع ضمه میگیره در حالت جر کسره میگیره فقط در حالت نصب اعرابش اصلی نیست یعنی در حالت نصب حرکت اصلی نصب فتحه بود ولی جمع مؤنث سالم در حالت نصب فتحه نمیگیره بلکه علامتش فرعی هست و کسره میگیره و جمع المؤنث سالم سبب بالکسره جمع مؤنث سالم منصوب میشه با کسره مانند رأیتو المسلماتی خلق الله السماواتی مسلمات و سماوات مفعول بهی هستند منصوب هستند ولی میبینیم که به جای فتحه چه گرفتن کسره پس میگیم که کسره علامت فرعی است علامت اصلی نیست خب در میان اسمها چون اعراب فعل و جداگانه بیاره خودش ولی در میان اسمها اعراب اسمهای سته هم فرعی است که اینجا ذکر نکرده اظهار سته مرفوع میشوند با واف، منصوب میشوند با الف مجرور میشوند با یا شش تا اسم هستند ابوکا اخوکا حموکی هنوکا فوکا و زومال زو اینا شش کلمه هستند اگر مرفوع میشند واو میگیرند منصوب میشند الف و مجرور میشند یا مانند جاء ابوکا رأیتو اباکا مررتو بی که در حالت رفع فائل بود واو گرفت در حالت نصب مفعول بود الف گرفت و در حالت جر که حرف جر روش آمده بود یا گرفت خودش در ایزاه توضیح میده البته غیر منصرف هم غیر منصرف هم اعرابش در حالت جر فرعی هست یعنی به جای کسره فتح میگیره مانند مرر تو بی ابراهیم حرکت اصلی جر کسره هست اینجا میبینیم که ابراهیم مجروره ولی فتح گرفته پس اعرابش فرعی هست اینا بودن در اسمها ایزاح عرفت ان علامت رفع الاصلیه الضمه شناختی که علامت اصلی رفع زمه میباشد و علامت علامت النصب الفتحه علامت نصب هم فتحه است و علامت الجر الكسره علامت اصلی جر کسره است وعلامة الجزم السكون وعلامة الجزم سكون است وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامات في أنواع من الكلمات كما سيذكر علامات فرعی وجود داره که جانشین علامت های اصلی میشن در بعضی از کلمات همانطور که ذکر میشن بعضی از اونها یک فالمثنه مصنه یرفع بالالف نیابتا عن الزمه مرفوع میشه با الف به جای زمه علامت اصلی رفع زمه هست ولی ما مصنع رو به جای زمه الف میدیم مانند جاء رجولانی خودش مثالی آورده است حضر هنا رجولانی رجولانی فائل مرفوع علامت رفش الف به جای زمه پس بهش میگن الف علامت فرعی و ينصب و یجر بالیاء نیابتا عن الفتح والکسره و منصوب میشه و مجرور میشه با یا به جای فتح و کسره یعنی منصوب میشه با یا به جای فتح مجرور میشه با یا به جای کسره اینجا لفظ و نشر مرتب وجود داره نحو اکرمت الرجلین اینجا الرجلین مفعول بهیه منصوب علامت نصبش یا هست دیگه به جای فتحه با یا منصوب شده و نظر تو الى الرجلینی رجلیری اینجا مجرور هست چون حرف جر روش اومده ولی به جای کسره با یا مجرور شده دو و جمع و جمع المذکر السالم یرفع بالواو نیابتا عن زمتی مرفوع میشه با واو به جای زمه نحو خرج المهندسونه خرج فعل المهندسون فاعل هست مرفوع هست علامت رفع واو هست بجای زنبه و ینصب و یجر عن الفتحة والكسرة و منصوب میشه و مجرور میشه با بجای فتحه و کسره نحو ودعت المهندسین ودعت المهندسين المهندسين جمع مفعول بهيس منصوب علامة نصب بيا بجاي فتحه ونظرت إلى المهندسين إنجهم المهندسين مجرور بحرف جر علامت جرش یای به جای کسره سه و جمع المؤنثی السالم جمع مؤنث سالم ينصب بالکسره نیابتا الفتحه منصوب میشه با کسره به جای فتحه نحو غرستو شجرات شجرات مفعول بهی منصوب علامت نصبش کسره هست به جای فتحه پس اعرابش فرعی هست اما رفعه و جره فیکون بالعلامتین الاصلیتین اما رفع و جر جمع مؤنث سالم با علامت های اصلی میشه یعنی با و کسره مانند اینعت الشجراتو که اینجا فائله و مرفوع با ضمه جئتو بشجرات اخرى شجرات اینجا مجروره با حرکت اصلی که کسره باشه غیر منصرف و اسمهای سته رو که هم اعراب فرعی دارند اینجا ذکر نکرده سیزده اعراب اعراب الفعل المعتل اعراب فعل معتل اعراب فعل معتل از اون جایی که اعرابش اصلی نیست اینو هم جز کلماتی آورده است که اعراب فرعی میگیره سیزده اعراب الفعل المعتل و اذا کان آخر المضارع الفا، او واوا او یا زمانی که آخر فعل مضارع الف یا واو یا یا باشد اصلا فعل معتل در نحو چون نه روی آخر کلمات بحث میکنه منظور همون ناقص هست و معتل اون رو میگن که یکی از حروف اصلیش حرف اله باشه و حرف های اله هم سه تا هستند الف و واو و یا حالا میگه زمانی که آخر مزارع الف و واو یا یا باشد سمیه معتل الاخر معتل الاخر نامیده میشه یا همون ناقص در حالت جذب گفته بودیم که علامت اصلی جذب سکوره ولی معتل آخر به جای سکون حرف علش حذف میشه پس اعراب فرعی داره و ما به حذف آخری نیابتا ان سکون مجزوم میشه با حذف آخرش یعنی حذف حرف اله به جای سکون نحو یخشا که در آخرش الف هست اگر مجزوم میشه میشه لم یخشع با فتحه دیگه الف هست شد یخشا نمیشه بلکه میشه یخشا یدعو میشه لم یدعو در حالت جزم و یرمی میشه لم یرمی کسری پس در یخشا زمانی که مجزوم میشه الف هست میشه در یدعو وام و در یرمی یا اما نصب اما حالت نصبیش فیظهر على الواو والیا و یقدر علی الالف در حالت نصب که علامت اصلی فتحه هست ظاهر میشه اگر موتل معتل الاخر ما واوی یا یایی بود مثل یدعو و یرمی این آخرش واو و یا بود اینجا زم... ظاهر میشه مانند لن یدعو لن یربیه و یقدر علی الالف اما اگر معتل الاخر ما الفی باشه فتحه ظاهر نمیشه بلکه تقدیریه مانند لن یخشا در یخشا دیگه فتحه نمیتونیم ظاهرش کنیم و اما رف فیقدر و الجمی اما در حالت رف چه واوی باشه چه الفی باشه چه یایی معتله ما زمه در هر ستاشون تقدیریه فیقدر و الجمی زمه تقدیریه مانند یدعو یرمی یخشا این ستا هر ستاشون مرفوعن چون نه ناسب روشون اومده نه جازم پس مرفوعند مرفوع که هستن زمه کجا رفت زمه تقدیری است یدعو بگیم فعل مزاره مرفوع چرا چون نه ناسب روش اومده نه جازم علامت رفت بگیم زمه تقدیر پس اعراب فعل مزاره رو فعل مزاره متلل آخر رو به خوبی توضیح داد این معتل الاخر یا الفیست یا واوی یا یایی الفی مانند یخشا واوی مانند یدعو ای مانند یرمی اگر مجزوم بشه حرف اله از آخرش هست میشه مثلا لم که جازمه هست اگر روش بیاد میشه لم یرمی لم یدعو لم یخشا. ولی در حالت نصب فتحه ظاهر میشه اگر واوی یا یایی باشه لن یدعو لن یربیه اما الفی باشه دیگه فتح تقدیریه لن یخشا در حالت رف چه واوی باشه چی یایی چی الفی زمه تقدیری هست ایضاح اذا كان آخر الفعل المضارع یخشا نحو يخشى ويسعى ويلقى زمانی که آخر فعل مزاره الف باشه مانند یخشا یسعا یلقا او واو یا واو باشه مانند یدعو یسمو یلهو او یا ان یا آخرش یا باشه مانند یرمی یعصی یمشی سمی الفعل معتل الاخر فعل معتل الاخر نامیده میشه جزم الفعل المعتل الآخر وجزم الفعل المعتل الآخر لا يكون بالسكون وجزم فعل مزارع فعل معتل الآخر لا يكون بالسكون با سكون نيست با سكون نمي باشد بل بحذف آخره آخره عن السكون بل با حذف آخرش به جای سکون یعنی به جای اینکه سکون حرف حرف آخرش حذف مشه حرف اله حذف مشه فحذف الآخر هو من علامات الفرعية و این حذف کردن حرف آخر علامت اصلی نیست علامت اصلی سکونه بلکه چیه از علامت فرعیه نحو فقط زمه و فتحه و کسر و سکون علامت اصلی بقیه که سر جاشون میان فرعی نحو لم یخشع ولم يسعى ولم يلقى ولم یدعو ولم يسمو ولم يلهو ولم یرمی ولم و ولم یمشی تمام اون مثالا رو که آورده بود لما روشون آورده بود مجزومشون کرده بود و حرفای آخر رو حذف کرده بود اما نسبه و رفعه فبالعلامتين الاصليتين اما نسب و رفع فعل مزاره با علامت های اصلی است حالا چه تقدیری چه ظاهری کاری نداریم ولی با علامت های اصلی است اگه تقدیر هم باشه همون علامت اصلی تقدیره الضمت والفتح که همون در حالت رفعش زمه اصلی و در حالت نصبش فتح اصلی الا ان الفتحه تقدر على الالف للتعذر تحریکها با این فرق که فتحه روی الف مقدر میشه چون نمیشه الف رو حرکت داد مانند لن تخشا لن یسعا و تظهر على الواو والیا و فتحه ظاهر میشه بر واو و یا مانند لن یدعو لن یرمیا و زمت تقدر على الالف للتعذر و زمه مقدر میشه بر الف بخاطر این که نمیشه الف و حرکت داد و على الواو والیا للثقل و بر واو و یا مقدر میشه بخاطر خاطر سنگینی یعنی در حالت رفع هم زمه تقدیر زمه چه الفی باشه چه واوی چی یایی تقدیریه در الفی که نمیشه اصلا حرکتش داد اما واوی یایی رو میشه داد ولی سنگینه لذا زمه رو ظاهر نمیکنند و تقدیری پس خیلی جالب و واضح توضیح داده بود ولی این توضیح بال کدوم سیغه کدوم سیغه ها بود مفردها اونایی که به آخرشون چیزی نچسبیده بود اون سیغه هایی که به آخرشون چیزی نچسبیده بود یدعو تدعو ادعو ندعو اما اون سیغه هایی که معروف به امثله خمسه هستند و علامت رفعشون با نون هست اونا اعرابشون جداست اینا فقط مال اون سیغه هایی بود که در آخرشون چیزی نچسبیده بود یدعو تدعو دوباره تدعو ادعو ندعو که پنج تا سیغه هستن یعنی مفرد مذکر غائب مفرد مؤنث غائب مفرد مذکر حاضر متکلم وحده متکلم بالغه اینها اگر معتل آخر بودند در حالت جذب حرف اله هست میشد در حالت نصب اگر واوی ای بود فتح ظاهر میشد اگر الفی بی بود فتح مقدر میشد و در حالت رف چه واوی چه الفی یا ای زمه تقدیری بود حالا رسیدیم به امثله خمسه یعنی اون سیغه هایی که به آخرشون زمیر چسبیده یعنی ینصرانی ینصرونه تنصرانی تنصرونه تنصورینه این سیغه ها که بهشون میگن امثله خمسه چون پنج تا میشن بدون تکرار اینها اعرابشون جداست اینها در حالت رفع اعرابشون فرعی است به جای زمه نون میگیرن و در حالت نصب اعرابشون فرعی است به جای فتح نونشون حذف میشه و در حالت جزم هم اعرابشون فرعی است به جای سکون نونشون حذف میشه إعراب الأمثلة الخمسة والمضارع إذا اتصل به ألف الاثنين مضارع زمانك بش ألف مسنة واصل بشه ما ندي سوراني أو واو الجماعة يا واو الجماعة بش واصل بشه ما ندي سورونا أو يا ال أو يا مخاطبتي يا يا مخاطب بش واصل بشه ما ندي تنصرينه يرفع بثبوت النون نيابة عن الذم مرفوع بشه المضارع با ثابت ماندن نون به جای زمه و ینصب و یجزم به حذفها و منصوب میشه فعل مزارعی که الف مصنا واو جمع و یا مخاطب داره منصوب میشه و مجزوم میشه با حذف نون به جای فتحه و سکون که توضیحش رو قبلا گفتیم مثلا یعنی سرانی مرفوعه علامت رفع ثبوت نون به جای زمه لن میگیم ینصرا منصوب چون لن روش بده علامت نصبش چه هست میگیم حذف نون به جای فتحه لم ینصرا میگیم ینصرا مجزوم چون لم روش اومده لم علامت جزمش میگیم حذف نون به جای سکون پس اعرابشون فرعی شد ایضاح اذا اصند المضارع لالف الاثنین زمانی که بشه مضارع به الف نحو الرجلانی یکتبانی الرجلانی یکتبانی الرجلان مبتدا یکتبانی فعل مزاره هست مرفوع یا منصوب یا منصوب میگی مرفوع چون نه ناصب روش اومده نه جازم علامت رفعش چی هست ثبوت نون هست در آخر یکتبانی و یکتبانی فعل با فایلش میشه خبر الرجلانی محلن مرفوع و انتما تکتبانی تکتبانی همچنین او لواو الجماعه زمانی که مسند میشه به واو جماعت همچنین رفعش با ثبوت نونه مانند الرجلانی یکتوبونه و انتم تکتوبونه او لیاء المخاطب یا زمانی که مسند بشه به یا مخاطب باز هم نونش ثابت میمونه نحو انتی تکتوبینه کان رفعه به ثبوت نون این سیغه یعنی مصنا جمع مذکر سالم جمع مذکر و مفرد مؤنث حاضر رفعش به ثبوت نون هرگاه معرفو بشه نونش ثابته کما رأیت همانطور که دیدی و نصبه و به حذفها اما نصب و جزم این سیغه ها با حذف نونه نحو لن یکتبا لن تکتبا لن یکتبو لن تکتبو لن تکتبی لن تکتبا یکتبا لم تكتبا لم يكتبوا لم تكتبوا لم تكتبي تمام صيغه رو آورده بود و هذه الافعال وامثالها بالامثله الخمسه این افعال نامیده میشن امثله خمسه یعنی ینصرانی ینصرونه تنصرانی تنصرونه و بدون تکرار چون مصنعه ها زیاده دیگه چار سفر تنصرانی داریم بدون اون دوتا در از هفت سیغه ولی بدون تکرار میشن پنج تا به این خاطر مشهورن به امثله خمسه اینا در حالت مرفوع نونشون ثابته در حالت منصوبی نونشون حذف میشه در حالت مجزومی هم نونشون حس میشه و ثبوت نون و حذفها من العلامات الفرعیه میگه ثابت ماندن نون و حذف شدن نون از علامات فرعی علامت اصلی دیگه ما فقط چهار تا داشتیم خب درس پانزدهم رو میخوریم و بعدش دیگه اعراب فعل مزاره و مرفوعات و منصوبات مجرور در اسما رو هم انشالله خواهیم خواند ولی در این جلسه فقط همین درس رو اضافه میکنیم اهمیت و تمیز تراکیب اهمیت تمییز و شناخت ترکیب ها اصلا این نقطه رو عرض کنم کلمات در ترکیب هاشون اعرابای مختلفی میگیرن هر نقش یک اعرابی داره فائل بشه مرفوعه مفعول بشه منصوبه حرف جربیات مجروره لذا از اینجا به بعد میخواد مقدمه چیری بکنه که ما با توجه به ترکیب است که اعراب کلمات رو تغییر میدیم اهمیت و تمیز تراکیب اهمیت تمیز ترکیب ها کل نوع من هذه التغیرات مواضع لو وقع فی غیرها يعد خطأ برای هر یکی از این تغییراتی که پیش بیاد جایگاهی وجود داره اگر چنانچه در غیر از خودش رخ بده این یک خطا هست مثلا ما کلمه ای در جای مرفوعی است بیایم اینو منصوب کنیم خطای یا منصوبی است بیایم مرفوعش کنیم خطای یا مجروری است بیایم منصوبش کنیم این خطایه فیلزمنا لاجل ان نسلم من الخطا و یکون ويكون نطقنا صحيحا أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو منصوبا وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بيجي لازم است بخاطر ما به خاطر از خطا سالم بمانیم وكلام ما نطق ما صحيح باشه باید بدانیم که در چه ترکیبی فعل مرفوع هست یا منصوب هست یا منصوب هست و بدانیم که در چه ترکیبی اسم مرفوع هست یا منصوب هست یا مجرور هست ببینید در ترکیب های مختلف اسم ها و فعل ها مختلف مختلفی میگیرند مثلا در ترکیب فاعل اسم مرفوعه در ترکیب مفعول منصوبه در ترکیب مثلا مبتدا مرفوعه در ترکیب خبر مرفوعه در ترکیب اسم انه منشوبه ما برای این که میگه زبانمون سالم بمانه نطقمون صحیح باشه باید اینو بدونیم که در چه ترکیبی چه اعرابی میگیره از اینجا به بعد ترکیبها رو به ما یاد میده یعنی دقیقی درس پانزدهم که تمام شد میاد ترکیب فعل رو به ما یاد میده که فعل در چه ترکیبی منصوبه در چه ترکیبی مرفوعه و در چه ترکیبی مجزومه بعد از این که اون تموم شد نوبت به اسم میاد که اسم در چه ترکیب هایی مرفوعه در چه ترکیباتی منصوبه و در چه ترکیب هایی مجرور هست خیلی کتابه قشنگی اگر انسان روش دقت کند ایضاح نسمع من الناس کلمت علی جون مثلا میگه از مردم میشنویم کلمه علی را مثلا تارتن گاهی مرفوعتن و تارتن منصوبتن و تارتن مجروره گاهی مرفوع گاهی منصوب و گاهی مجرور فیقولون مردم میگویند علی شجاع اینجا مرفوعش میکنند ان علیان فصیح اینجا منصوبش میکنند لعلیان اولاد برره اینجا مجروش میکنند ما از مردم میشنیم یک جا بهش زمه میدن یه جا فتحه میدن یه جا کسره میدن فهل رفو کلمت علی فی ترکیب الأول و نسبوها فی ثانی و جروها فی ثالث أمر متعین على من يريد أن یکون کلامه صحیحا الجواب نه آیا رفع کلمه علی در ترکیب أول ها گفته بود ألي شجاعون و نسبش در ترکیب دوم إن فسیحون و در ترکیب سوم جرش لألي أولاد برره امری مشخص هست بر کسی که میخواهد کلامش صحیح باشه جواب نه بله این اعراب بنده و مشخص هست مثلا در اولی چون علی مبتدا هست مرفوع هست در دومی چون اسم ان هست منصوب هست در سومی چون لام حرف جر روش اومده مجرور هست پس امری مشخص هست و من ینطقو به غیر ذلك یکونو مختن هر کسی بیاد به غیر از این حالت حرف بزنه در خطاست مثلا به جای علیون شجاعون بگه علیان شجاعون این خطاست پس و من ینتقو به غیر ذلك و هر کسی سخن میگوید به غیر از این ترکیب و این اعراب یکون مخطئا در خطاست و کلامه مخالفا للغت العرب و کلامش مخالف زبان عرب است لغت القرآنی لغة القرآن الشريف والأحاديث والكتب الصحيحة وكلام الفصحاء كلامش مخالف بلغة عربي لغة القرآن الشريف أحاديث كتب صحيح وكلام إنسان هاي فسيح فكل كلمة من الكلمات المعربة يتعين رفعها في مواضع مخصوصة تمام كلمات معرب مشخص هست رفعشون در جاگاه مخصوص تعیین شده هست مشخص است و نصبها فی مواضع مخصوصه و نصبشون هم تعیین شده هست در جاگاه خاص و وكذلك جرها و جزمها و همچنین جر و جزمشان و ولذلك قواعد و اصول و برای این چیز قواعد و اصولی وجود دارد اذا عرفها الانسان سلیم من الخطا زمانی که این قواعد و اصول را بشناسد از خطا سالم میبرد و وافق کلامه لغت القرآن والاحادیث والكتب الصحیحه و کلام الفصحا در این صورت کلامش موافق با زبان قرآن احادیث کتابهای صحیح و کلام فسیحان می باشد و اذا کان تغییر الفعل منحصرا فی الرفع والنصب والجزم تغییر الاسم منحصرا في الرفع والنسب، والجر بگه زمانی که تغییر فعل منحصر در رفع و نصب و جزم هست یا فعل مرفوع یا منصوب یا منجوب و تغییر الاسم منحصر فی الرفع و نصب و جر و تغییر اسم منحصر در رفع و نصب و جر هست یعنی اسم یا مرفوع یا منصوب مجرور فعلينا أن نعرف في أي ترکیب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا او مجزوما پس بر ماست که باید بشناسیم و بدانیم که در چه ترکیبی فعل مرفوع، در چه ترکیبی منصوبه و در چه ترکیب مجزوم و في ترکیبی تركيب يكون الاسم مرفوعا او منصوبا او مجرورا و در چه ترکیبی اس مرفوع یا منصوب یا مجرور هست حتی نصل الى الغایت المقصوده تا به هدف مقصود برسیم تا اینجا کار کافی است انشاءالله درس بعدی از نصب اعراب فعل مزاره رو میخونیم که در چه ترکیبی مرفوع چه ترکیبی منصوب و چه ترکیبی مجزومه بعد از اون مال اسم رو میخونیم که چه نقشه هایی به زبان خودمون جز مرفوعات هستند کدوم ها جز منصوبات و کدوم ها جز مجرورات به عبارت دیگه در چه ترکیبی اسم منصوبه و در چه ترکیبی مرفوع و در چه ترکیبی مجرور کتابی است بسیار مفید امیدوارم که بحث فهمیده شده باشد موفق و پیروز باشید